الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد biz o'tgan darslarimizda xabarning mubtadodan oldin kelishligi to'rtta o'rinda vojib ekanligini bayon qilib o'tayotgan edik oltinchi darsimizda shundan biz ikkitasini aytib o'tdik bugun ikkitasini aytib yakunlashamiz inshaalloh xabarning mubtadodan oldin kelishi haqida buning uchinchisi uchinchi o'rni mubtado nakra bo'lib xabar shifi jumla bo'lib qolishi kerak mubtadomiz nakra keladi aslida mubtado nakra bo'lmaydi doim ma'rifa bo'ladi shunda shifi jumla kelib qolsa misol fil bayti rojulun deb rojulun fil bayti degan kalima bo'lmaydi rojulun deb mubtadoni nakra qilib qo'ysak mubtadolikka yaramay qoladi fil bayti doim o'zi shibhi jumla bo'lgani uchun xabar bo'ladi shunday vaqtda fil bayti oldinga o'tib fil bayti rojulun deb rojulni keyin keltirsak uyda kishi bor deb shu kishini xoslab qo'ygan bo'lamiz uyga xoslaganimizdan keyin kishida ma'rifatlik paydo bo'ladi kishi qandaydir tanish odam ekanligi aytuvchi odamga ma'lum bo'ladi shunday bo'lib kishi rojulun ma'rifaga xoslanib qolgandan keyin mubtadolikka yaraydi agar rojulun filbeti desak unda filbetga rojulni xoslanmagan bo'lamiz xabarni muqaddam qilishligimiz bilan mubtadoni keyin kelishligimiz bilan shunda xoslay olgan bo'lamiz mana shunday o'rinda ham mubtado keyin keladi xabar oldin keladi ya'ni mubtado nakra bo'ladi xabarimiz shibi jumla bo'ladi shibi jumlalar aytganmiz biz shunda mana shunday holatda kelsa albatta xabar muqaddam qilib aytamiz buning misoli fil bayti rojulun fil bayti shifi jumla rojulun nakra shunda mubtadomiz keyin keladi to'rtinchi o'rni mubtado mo va illo hasr kalimasi bilan yoki innama degan hasr kalimasi bilan hasrlanib cheklangan bo'lishi kerak mo bilan illo degani hasr degani faqat faqatgina bir narsaga cheklashlik innamo kalimasi ham bir narsaga cheklashlik deyiladi buning misoli ma fil madrasati illa faridun desak ma fil madrasati illa faridun ma bilan illo kelyaptimi madrasada faqat farid bor madrasaga faqat faridni xoslash bo'ladi shunda mo bilan illo bilan hasr qilishlik degani madrasaga faridnigina cheklayapmiz boshqa odam yo'q deyapmiz madrasada faridgina bor deb shunday o'rinda mubtadoni xabarga cheklagan vaqtimizda xabar muqaddam keladi faridun keyin keladi biz avvalgi darsda mubtadoning oldin kelish vojibligi haqida aytgan edik xabar mubtadoga cheklansa mubtado oldin keladi degan edik mo bilan illolarda ma muhammadun illa rasulun jumlasini aytgan edik ma muhammadun illa rasulun rasul muhammadga cheklandi sallallohu alayhi vasallam bu yerda unda xabar mubtadoga cheklangan edi shunda mubtado oldin turadi ammo mubtadoni xabarga cheklasak aksi bo'lsachi unda xabar oldin keladi ma fil madrasati illa faridun madrasada faqatgina farid bor demak mubtadomiz xabarga cheklandi bu mo va illalar bilan innamo bilan ham cheklanadi innamolarga innama fil madrasati faridun deymiz albatta albatta madrasada faridgina bor deymiz shunda xabar muqaddam kelishligi vojib bo'ladi mana shu to'rtta o'rin xabarning mubtadodan vojib kelishlik o'rinlari biz darsimizni davom etamiz yettinchi darsimiz at tilmizu yalabu bil kurati at tilmizu ismin marfuun biddammati zohirati mubtadaun yalabu bil kurati jumlatun fi'liyatun xabaruhu yalabu fe'li mudori مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه جوازا çünkü غايب geldi تقديره هو يعود على التلميذ هو زامير تلميذ قيتاد بالكرة بحرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب الكرة مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة bil kurati jaru majur mutaalliquhu bi yalabu. biz yana bir takror eslatib o'tamiz va yana o'zimizga ilm hosil qilishlik uchun chunki avval qisqa aytib o'tgan edik Yalabudak biz aytgan edik huva foili g'oyiblarda kelsa g'oyib siyg'asida kelsa huva degan zamir mustatirni joizlikka binoan hazb qilamiz degandik hazb qilishligi joiz degan edik foiluhu damiru mustatirun fihi javozan degan edik mana bu yerda ham xuddi shunday keldi fe'l amrlarda muhotab va mutakallimlarda foiluhu domir mustatirun fihi vujuban deb unda vojib degan edik buni farqini bir yorishtirib o'tamiz bizga o'zimizga yana qayta ilm hosil bo'lish uchun agar g'oyib fe'li kelsa g'oyib fe'lida uni zamirni huva deyishligi joiz bo'ldi chunki g'oyib fe'llarda huvadan boshqa narsani ham keltirsa bo'ladi huvani aynan o'zini keltirmasdan boshqa foil topib keltirsa ham joiz bo'ladi misol at tilmizu yalabu degan vaqtimizda at tilmizu yalabu huwa foilni tilmizuga qaytarsak ham bo'ladi yoki yalabu deganda yalabu axu deb boshqa foil keltirib olsak ham bo'ladi ko'taradi foilni shogird uning akasi o'ynayapti to'p bilan o'ynayapti desak bu ham ko'taradi shuning uchun ni ham ko'taradi va undan boshqa foydani ham ko'taradi. Ammo fil amrlarda kelsa, masalan, xudil qalama desak, xud fil amr mabnin ala sukun fa'iluhu damirun mustatirun unda javozan demaymiz, vujuban deymiz. Nima uchun deyilganda hech qachon xud ahukal qalama deyilmaydi. Sen ol qalamni dedikmi? Uni taqdiri albatta sen bo'ladi. Boshqa bo'lmaydi. G'oyiblarda u yoki uning akasi bo'lib ketaverardi lekin masalan foillarda muxotablarda sen qalamni ol deganda ol akang qalamni deyilmaydi ahuka huz ahukal qalami deyilmaydi shuning uchun albatta senni o'zi turishi kerak ana mutakallimlarda ham ana o'zi turishi kerak misol ana al abu bo'lsa men o'ynayman men akam o'ynaydi bo'lmaydi shuning uchun mutakallim va muxotab amrlarda ya'ni hozir fe'llarda foili vojiblik tariqasida mustatir bo'ladi ammo g'oyiblarda esa huva desak joizlik tariqasida undan boshqa foillarni ham ko'targanligi uchun assamaku yasbahu fil mai at-tilmizu yal'abu bil kurati ma'nosini aytib qo'yamiz shogird to'p bilan o'ynayapti assamaku yasbahu fil mai baliq suvda suzayapti assamaku ismun marfu'un bid-dammati zohirati mubtada'un يسبح في الماء جملة فعلية خبره يسبح في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو چونك غايب تكيل بها معنى جايز بلدو هز بلشي يعود على السمك هو زمير سمك قتال في الماء في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الماء مجرور بالكسة الظاهرة متعلقه ب يصبح في الماء نجار مجرور متعلق يصبح من يلعب بالكرة في الدار من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يلعب بالكرة جملة فعلية خبره يلعب في المضارع عذر قسقط رمز يانجليك çıkkanda keyinroq aytamiz yangilik bo'lmaganda qisqartiramiz yal abu fe'l muzori huva foil bor manga qaytadi bil kurati majrur mutalligi yal abuga fiddori jori majrur mutalligi yal abuga faridun faridun ismun marfuun bi dammati zohirati mubtadaun demak ochiq zohir ismda keldi mubtado bo'ldi va xabaruhu mahzufun uni xabari hazbda taqdiruhu yal abu bil kurati fid dori taqdirda man yal abu bil kurati fid dori deganda faridun yal abu bil kurati fid dori bo'lib xabari hazb bo'lib keldi biz aytgandik o'tgan darslarimizda xabarni ham hazb bo'lishi joiz vaqtlarini unzur mina shubbaki unzur fili amr anta foili bor mina shubbaki jor majrum talig'i unzurga ishrobil moa ishrob fili amr anta foili bor al moa mafulun bi yana bir sira aytib qo'yamiz yangi dars bo'lgani uchun ishrob fil amr mabnun ala sukun failuhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta الماء منصوب بالفتحه الظاهره مفعول به يقوم التلميذ Bizga mana endi yangi jumla keldi. Yangi qoida. Yaqumu fe'l muzori at-tilmizu foili. Xuddi avvalgilarda yaqumu fe'l mudori'in marfu'un bid dammati zohirati ala oxirihi at-tilmizu ismun marfu'un bid dammati zohirati fa'iluhu. Yaqumuni foili bo'ladi. Boshqa o'zgarish yo'q. Bu yerda bizga keladigan o'zgarishlar jumla fe'liya degan o'zgarish keldi biz yuqorida faqat jumla ismiya haqida gapirib o'tayotgan edik jumlalar ikki xil bo'linadi jumla ismiya va jumla fe'liya jumla ismiyalar doim mubtado va xabar bo'lib keladi ammo jumla fe'liyalar esa fe'l bilan boshlansa shunda jumla fe'liya bo'ladi gapimiz birinchi boshda fe'l bilan boshlansa jumla fe'liya ammo gapimiz boshida jumla ism bilan boshlansa keyin fe'l bo'ladimi ism bo'ladimi jumla ismiyaga kirib ketaveradi fe'limiz jumla fe'liya bo'lgani uchun fe'l haqida ozroq ma'lumot aytib o'tamiz fe'l ikki qismga bo'linadi lozim fe'li va mutaaddi fe'li lozim fe'li deb fe'lning qilmishning ish harakati foilda sodir bo'lib foildan boshqasiga o'tmasa faqat foilnigina lozim tutsa bu fe'limiz lozim fe'l ya'ni o'timsiz fe'l deyiladi foildan boshqa joyga o'tmadi buning misoli mana yaqumu tilmizu misolimiz hozirgi misolimiz shogird turdi shogird turdi deganda turishlik ish harakati shogirdni o'zidagina to'xtadi undan nariga o'tmadi o'zida lozim tutganligi uchun bu lozim fe'li deyiladi ammo ikkinchi fe'limiz mutaaddi fe'l bo'ladi mutaaddi fe'l degani fe'lning ish harakati foilning o'zidagina sodir bo'lmasdan undan boshqa yana boshqa narsaga ta'sir ko'rsatsa unda fe'limiz mutaaddiy o'timli fe'l deyiladi mutaaddiy degani boshqa narsaga ham o'tuvchi foil ya'ni bajaruvchidan tashqari bajarilgan narsaga ham muhtoj bo'linadi misol ashrabul labana sutni ichaman ashrobu deganda ichaman men yani fe'l foil bo'ldi nimani ichaman suvmi sutmi qahvami shu vaqtda al labana deb labanni qo'ygan vaqtida demak ichishlik fe'li foilni o'zidagina qoyim bo'lmasdan yana boshqa narsani talab qildi qilinadigan ishni ham talab qildi nimanidir qilish kerak mana shu nimanidir qilish kerak bo'lgan narsaga o'tishligi mutaddi fe'l deyiladi mutaddi fe'llar bitta mafullik ikkita mafullik va uchta mafulgacha o'z ichiga oliladi ish harakati sodir bo'lgan bajaruvchini o'zida tursa bajaruvchisi foil deyiladi u doimo raf ko'rinishda keladi bajarilgan narsa mafulun bih deyiladi u doimo nasb o'rinda keladi ana ashrabul labana men sutni ichaman ana damirun barizun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun ashrabul labana jumlatun fe'liyatun xabaruhu ashrabu fe'l muzori ana foili bor anaga qaytadi allabani mafulun bi ana alabu ba'da darsi men darsdan keyin o'ynayman ana damirun barizun munfasilun mabniyun ala sukun analar doim sukunga mabni chunki alif bor oxirida sukunga mabni fi mahalli rafin taqdirda raf deymiz mubtadoon mubtada bo'ldi bu Al'abu ba'da darsi jumlatun fe'liyatun xabaruhu Al'abu fi'l muzoriy ana foyli bor anaga qaytadi badda darsi izofa bo'lib mutalig'a labuga bu yerda bizga yana bitta qoida ba'da va qobla degan zarf alomatlari keldi bizga mana shunday o'rinda ba'da va qoblalar o'z o'rniga qarab gohida zarf zamon bo'ladi gohida zarf makon bo'ladi ma'noning talab qilishiga qarab biz bilamiz buni gohida ma'noda makonni talab qilsa zarf makon deyiladi qobla va ba'dalar gohida zarf zamonni talab qilsa zarf zamon deyiladi keyin doimo ba'dalar va qoblalar o'zidan keyin bir kalimaga ismga izofa bo'lib keladi ismga izofa bo'lib kelgan vaqtida o'rniga qarab tuslanadi mana hozir bada darsida bag'dada nasbga tuslandi fathaga tuslandi ammo men badi darsiy bo'lib kelib qolsa men kalimalar jor qiluvchilar kelib qolsa badi bo'lib kasraga ham tuslanib ketaveradi o'z o'rniga qarab tuslanadi ammo ba'da qoblalar ya'ni zarflar o'zidan keyingi ismga izofa qilinishdan uzilib qolsa zammaga mabni bo'ladi u holatda o'zidan keyin demak muzofin ila kelmadi zammaga mabni misoli lillahil amru min qablu va min ba'du lillahil amru min qablu va min ba'du ish Alloh uchundir oldindan ham keyindan ham min qablu zammaga mabni bo'ldi va min ba'du zammaga mabni bo'ldi oldindagi min e'tiborda yo'q undan keyingi izofa e'tiborda bor misol ma fahimtu darsa ba'du desak darsni hanuzgacha fahmlamadim desak ba'du shunda ham zammaga mabni bo'lib qolaveradi zarf kalimalarimiz bir qancha kalimalar bo'lib ular ba'da qobla tahta fawqa وراء أمام خلف يمين شمال غدا أمس يوم صباحا مساء juda ko'p kalimalar bor muz munzu ida al ana maa badala hina bayna haysu zata inda qattu abadan naharan laylan sabahan masaan bular bir qancha kalimalar bo'lib bularni inshaalloh o'z o'rnida o'z ma'nolarini aytib o'tamiz ya'ni bu barcha zarflar doimo shibhi jumla bo'lib keladi zarf deb nimaga aytiladi zarf deb bir narsani ichiga ikkinchi narsa joylanib olsa va uni o'rab turuvchi tashqi narsasi g'ilofi ya'ni zarf deyiladi o'rab oluvchi deyiladi ichida joylashib olgan narsani esa mazruf o'ralgan narsa deyiladi misoli as safaru al yawma desak safar bugunda desak yoki as-safaru al yawmu desak ham safar bugun desak ham mana bu o'rinda bugun degan kalimamiz ertalabdan kech kechani al yawm deyiladi al laylu desa kechasini aytiladi Kunduz aytilmaydi al yawmda kunduzi tushuniladi kechasi tushunilmaydi as safaru al yawma desa bugunda safar desak ertalabdan to kechgacha bo'lgan hamma vaqtni o'z ichiga sig'diradi shu safar demak tushunuvchi odam tushunadiki kunduzida safar qilar ekan bu ertalabdan kechgacha bo'lgan vaqtni qaysi bir juzuga safar qilib chiqib ketishligi muvofiq kelsa shu kunga taalluqli topaveradi buni misoli ba'zi bir narsalarda zohir bo'lishi mumkin misol bir kishi aytadiki qasam ichadiki ollohga qasam men bugun safar qilaman deydi mana shu men bugun safar qilaman degani ertalabdan kechgacha safar qilib chiqib ketsa qasamini buzmagan bo'ladi agar kechqurunga qolib ketsa qasamini buzib qo'ygan bo'ladi zarf mana shunday o'rinda biz zarfni bilishligimiz bizga shu o'rinlarda asosan ko'proq kerak bo'ladi yana zarflar fi qo'shimchasi qo'shiladi zarflarga shuning uchun zarflar mafulun fi deb aytiladi fi qo'shimchasi qo'shilsa go'yo dahaltul bayta desa dahaltu fil bayti ma'nosini bersa shunday o'rinlarda zarf bo'lib yuradi zarflarga doimo fi qo'shimchasi qo'shilsa shu fi qo'shimchasini ko'taradi mafulun fi bo'ladi anta taqudu alal kursi navbatdagi darsimiz anta taqudu alal kursi sen kursiga o'tirasan anta damirun barizun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtadaun taqudu alal kursi jumlatun fe'liyatun xabaruhu demak taqudu fil muzori anta foili bor antaga qaytadi alal kursiyi jor majrur mutalig'i taquduga خذ القنينة خذ في الأمر أنت فاعل بار القنينة مفعول به هات السكينة هات اسم في الأمر مبني على الكسر بمعنى أعطني فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت بشان كيلتر بشان بير السكينة مفعول به كل لحم البقري مال go'shtini yegin كل في الأمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت لحم منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف مفعول به دمي لحم مزد أوز فتحة بولد مضاف بولد ومفعول به بولد البقر مضاف إليه مجرور بالكسره الظاهرة والإضافة إضافة ميمية mana bu yerda izofa lomni ham ko'tarmaydi fini ham ko'tarmaydi minni ko'taradi ya'ni agar lomni qo'ysak mol uchun bo'lgan go'sht bu durust emas fini qo'ysak moldagi go'sht bu ham durust emas minni qo'ysak moldan bo'lgan go'sht ya'ni go'sht molniki degani mana bu o'rinda izofamiz izofa mimiya bo'ldi ayna sikkinu ayna ism istifom mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin ظرف مكان متعلق بخبر مقدم محذوف للمبتدا المؤخر تقديره موجود أو كائن السكين مبتدا مؤخر هنا في الخزانة demak pichoq qayerda degandik huna fil xizonati bu yerda tokchada mubtadosi hazb bo'ldi as-sikkinu huna fil xizona bo'lgan huna ism ishora mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin mutaalliquhu bi xabarin mahzufin taqdiruhu mavjudun aw qainun lil mubtada'il muakhkhari taqdiruhu as-sikkinu demak hunamiz hazb bo'lgan xabarga mutaalliq bo'ldi u hazb bo'lgan xabarimiz ham sikkinu degan hazb bo'lgan mubtadoga xabar edi fe'l xizonati jor majrum taliq bu ham mavjud unga ما هذا ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر أنا أنظر من الشباك أنا ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا أنظر من الشباك جملة فعلية خبره أنظر فعل مضارع أنا فاعل بار أنا qaytadi من الشباك جار مجرور متعلقة أنظروga قم واقرأ الدرس tur va darsni o'qi bu yerda ham endi bizga vov atfas keldi yangi qo'ydi. qum fil amr mabnin ala sukun fa'iluhu damir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta va harfu atfin mabnin ala al fathi la mahalla lahu min al irob harf atflarda ham i'robdan o'rin yo'q harfu atfin mabniyun ala al fathi vovni ustida a turibdi fathaga mabni bo'ldi la mahalla lahu min al irob i'robdan bunga nasibasi yo'q ya'ni hech narsa qila olmaydi bu iqro فعل أمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت معطوف معطوف عليه قم دماء عطف معطوف معطوف عليه قم بولد الدرس منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به عطف حرف واو عطف حرف لاره بولسا عطف حرف واو فا ثم حتى أم av lakin la bal harflari atf harflari deyiladi bularni ma'nolari o'ziga yarasha ixtilofli bir biridan farqli bizga hozir tegishli darsimizda vovni ma'nosini aytib o'tamiz vov ikkita ism yoki ikkita fe'l o'rtasiga tushib qolib birinchisining hukmini ikkinchisiga olib beradi u o'sha vaqtda bo'ladimi keyin bo'ladimi bunda mushtarak farqi yo'q xullasi birinchisini hukmini ikkinchisiga olib beradi misol jaa zaydun va amrun desak kelishi hukmini zayd keldi va amr keldi desak kelishi hukmi zaydda bormidi va amrun deganda vov atfamiz kelishulik hukmini zayddan amrga ham olib berdi birinchidagi hukmni ikkinchiga ham ko'chirib beradi bu ko'chirib berishligi o'sha vaqt keldimi keyinroq keldimi mutloq keyin keldimi u farqi yo'q uni sherikchilikda bir xil vovni xizmati mana shu o'zidan oldingi harakatni ikkinchisiga ko'chirib beryapti qum qiroy darsada ham qum fe'li amr keldimi vov atifa keldimi demak undan keyin ham amrni talab qilyapti qiro deyapti qum va taqrou darsa demaydi qum va aqrou darsa demaydi amrga amr bilan keladi karimun yashabul qahvata karimun mubtado bu ismun marfu bi dommati zohirati mubtadoun yashrabul qahvata jumla fe'liya bo'lib xabari yashrabu fe'l huwa foili bor karim unga qaytadi al qahvata mafulun bi karim qahvani ichyapti kofini ichyapti ana alabu ba'da darsi min darsdan keyin o'ynayman ana damirun barizun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun alabu ba'da darsi jumlatun fe'liyatun xabaruhu alabu fe'l muzori ana foili bor anaga qaytadi ba'da darsi ba'da mansubun bil fatati zohirati maf'ulun fi zarfu zaman mutaalliquhu bi al abu mudofun ad darsi mudofun ilayh mudofun ilayh majrurun bil kasati zohira shu bilan biz 7 darsga yakun yasadik inshaalloh navbatda 8 darsni boshlaymiz va sallallohu ala xayri xalqihi muhammadin va ala va ashabihi ajmain